अकबर पाई کے लिखदी वैस میں वतन ते اجڑے تک اے के वतन ते کے کیڑا ویر जमो कटकाके لے वीर تک وطن सतन دور سما کے वतन त कुए जा